بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله i na redu je posljednje treće predavanje iz Akide a drži ga profesor Elvedin Husein Bašić Bože Bismillahirrahmanirrahim Mi ovog 27. ređepa odnosno 22. jula govorimo iz predmeta akide o jednoj naročito važnoj temi, a to je ljudsko srce i njegovo mjesto u akidi. Kažu naši učenjaci, iman se sastoji od troje. Prvo je vjerovanje i rad srcem, drugo je potvrda toga jezikom i treće je manifestovanje toga dijelima. Zbog toga kažu naši učenjaci srce, ljudsko srce je jedno od temeljnih jedna od temeljnih stvari u islamskom vjerovanju. I zbog toga je spomenuto u Kur'anu, kako neki učenjaci navode, 126 puta, a neki kažu i više od toga, oko 130 puta je spomenuto u Kur'anu. Ljudsko srce na ovaj ili onaj način. Oko 130 puta. A nešto u Kur'anu što se spomeni oko 130 puta, to znači šta? Da je veoma važno i veoma bitno. Sad ćemo vidjeti zašto je to važno ljudsko srce. Kažu naši učenjaci, važno je zato što cijela vjera ima jedan jedini cilj, a to je čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za dženet. Sve što je vjera propisala i svi ibadeti imaju jedan jedini cilj, čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za dženet. I pratite sa mnom Ibrahimovu dobu. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إبراهيم gradi čabu i moli i to je inače sunnet poslanika bio kad god bi radili dobro djelo i ibadet učili bi dove u toku njema, u toku ibadeta uzmite primjer namaz fino pred kraj namaza, šta se radi? Uči se dova. Posle salavata. Uzmite tavaf, u toku tavafa uči se dova. I brojni drugi ibadeti to ćete primijetiti zato što je to, tada se dova prima. Ibrahim radi kjavu, radi dobro djelo i uči sljedeću dobu. Gospodaru naš. Pošalji među njih poslanika jednog od njih znači u taj narod gdje on gradi Kaabu. A tada još nije bilo tu, bili, bili, bilo jedno pleme samo iz okoline Jemena, Džurhem ili Džurhom, i Ismail ali se vam se orodio s njima. Oženio se i tada su nastali ti poarapljeni Arapi, takozvani Arabu Al-Mustarida. I kaže on, pošalji od njih, među njih jednog poslanika koji će im učiti tvoje ajete, koji će ih učiti Kur'anu, odnosno objavi i učit će ih mudrosti, kaže u Lema Sunnetu, i koji će ih očistiti. Vaju za kijim. Znači, Ibrahim ali se nam to čišćenje, to je čišćenje ljudskih srca i njihovih duša, spominje kao cilj i molbu Allahom Đelešanuhu nakon spominjanja objave nakon spominjanja sunneta, to jest mudrosti, zajedno s tim, što ukazuje da je to cilj. Dalje u drugom majetu Allah šanom kaže Huvar ladi bate filumine rasulam minhum jetlu alejhim ajati i voju zakihim voju alimuhum al kitabu al hikme. On je taj, to jest Allah Đelešanu je taj, koji je među neuke i nepismene poslao poslanika jednog od njih. Znači, odazvao se Ibrahimovoj dobi kojim, kojim uči njegove ajete i koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti, to je sunnetu. Znači vidite ova dva ajeta, jedan je u suri Bekara, jedan u suri Džuma, kako podudaraju se. Samo što je u drugom ajetu Ibrahim a.s. je u doj spomenuo objavu, pratite li sa mnom ovu jednu mudrost kuransku. Prvo je zamolio Allah, što onda pošalje među njih jednog od njih koji će učiti ajete, dobro, koji će ih podučiti objavi mudrosti i očistiti ih. Ibrahim a.s. je razmišljao logički i molio je Allah Đanešanovu kako stvari idu logički, što je u Edebudovi. A to je knjiga, objela i mudrost su sredstva za čišćenje, a sredstvo se spominje prije cilja. Cilj objave i mudrosti je da se očiste, a sredstva idu prije, je li tako li nije? Ali u drugom ajetu, kada je Allah Đelešanu govorio o tome da je već to uradio, šta primijetimo? Da je Allah Đelešanu u čišćenje spomenuo prije objave i prije mudrosti. Pa kaže Juzekihim, vojuallimuhum al kitabu al hikmete, koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti. Kažu Lema, zašto? Ovdje Allah Đelešanu kaže, kažu naši učenjaci, spomenuo prvo cilj, pa onda sredstvo da bi ukazao na svrhu i važnost i šta je, šta je ono osnovno što je cilj svega toga, to je da budu čisti. Znači ukazujući na cilj i važnost cilja i zbog toga naši učenjaci kažu svrha svih ibadeta, cijele vjere je da očisti čovjeka. I objava je zato došla. Objava je zato došla. Znači, jel u redu ovo prvo, zašto je važno naše srce? Dalje zašto je važno naše srce? To je prvo. Važno je zato što Allah Đelešanuhu gleda u ljudska srca, a ne gleda u njihove izglede, oblike, boju kože i metke i sl. A dokaz za to je hadis koji je zabilježio ima muslim u svom sahihu, u kome doslovce stoji inna Allahe la yanduru ila suvarikum, mala ila ersamikum, u drugom revetu emalikum, walakin yandur ila kulubikum ma amalikum. Allah ne gleda u vaše izglede i u vaša tijela, u drugom revetu vaše imetke, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Koliko su vaša srca čista? koliko u njima ima zavisti, koliko u njima ima dobra. To je Allašan ono ugled. I zato pratite sa mnom jedan čudan uistinu događaj hadis koji je uistinu interesant. Poslanik sa srednjem sedio sa sahabima onako kao uobičajeno u džamiji I priprema se namazi, kaže poslanik sa srednjem, sad će na džamijska vrata ući čovjek koji će biti dženetlijan ono, svi su uprli oči u vrata. Kad ono čovjek, nije niko poznat plaho, mokar, abdestio se, tek ulazi u džamiju, ostavi svoju običu i ode klanjati. Nije čovjek znao za to. A drugi dan isto, kaže poslanik, sad će uz na vrata čovjek džernetlija. Opet si, opet isti čovjek, isto tako, abdestio se, tek ulazi tako. Treći put kad stopu novilo, kaže jedan ashab, sad će ja njega pratiti da vidim šta tu radi, čime je on zaslužio džanet. Kada je njemu kaže, ja sam se poslađao sa svojim ocem i tako dalje, bili ja mogu prenoćiti kod tebe, kaže, nema problema, bujrum i tako dalje. Na, zanočili oni. On je došao i sad on prati i gleda šta će taj čovjek uraditi. Kaže, prvi dio noći prođe, čovjek spava, kaže, hajde, ja sam mislio da će pola noći. Prođe pola noći, ništa čovjek, kaže, trećinu će. Prošla trećina čovjek ne usta nikako, kad je došlo vrijeme sabaha, ustade, abdesti se i ode pravjati džanu drugu noć isto tako, treću noć kad kaže njemu na kraju, kaže tako i tako, nema nikakve problema između mene i oca, ali ja sam čuo tako poslanika, pa sam htio da vidim šta ti to radiš, čime si zaslužio džennet. Kaže, brate moj, to je što ti vidiš, ja ništa više ne radim. Znači šta radi, klanja farzove i to je to, i sunnete koji su uz farzove. Nema noćnog namaza, nema nekog posebnog posta i tako dalje. I kad je čovjek se okrenuo, Ovaj je ostao onako začuđen, a on njemu vrati ga ponovno kaže, ali svaku noć kad legnem, nikada se ne desi da ja neko mislim zlo. I svakom halalim šta god me uvredi u toku dana. Nikad. Ne misli nikakva zlo ni jednom čovjeku. Ta noć je čist i gotovo. Da, što će srca. To je ono što treba. I onda taj ashab koji je tada bio, eh kaže, to je ono što te je dovelo do dženeta, a to je ono što mi ne možemo. Što mi ne možemo, to je što ne može svako. Ali zato se treba truditi i zato se treba raditi. Zašto je dalje važno naše srce? To je bilo drugo. Je li tako ili nije? Šta je bilo prvo? Rekli smo naše srce je važno zato i zato. Pa smo rekli u prvo šta smo govorili? Ne moraš se stidi, slabo da reći. To je bilo drugo. Šta je bilo prvo? He. On će nam reći. Jer on to zna, ja vidim da on to zna, samo... Hajde sad mu reci ti. Ha? A sastoji se od tri, od tri dijela, je li to misliš? Ja, dobro, to je tačno, ali mi smo rekli ovdje, naveli prvo, imamo, znači, suština i nečega, suština čega hađa? Reci, Arsena. Cilj vjere je da očisti srce. Da... Aha. Znači, cilj vjere je da čisti ljudsko srce. Šta je bilo drugo? Drugo. Nismo govorili o gledalu. Ha? Hoćeš nam ti sad? E, drugo smo rekli, to je zato što Allah gleda u naše srca, a ne u naše izglede, naše vijeke. Aha. Allah gleda u naša srca, a ne gleda u naše izglede i boju kože i tako dalje. Treće, kažu naši učenjaci, dobra dijela urađena srcem vrednija su od dobrih dijela urađenih tijelom i metkom. Dobra dijela koja uradimo srcem, ko će mi navesti neko dobro dijelo koje uradimo srcem? Reci. Da misliš nekom dobro. Dobro, reci. Aha. Da volimo koga? Recimo, znači ljubav je djelo srca, je tako ili nije? I ona može biti badet. Ima li još neko? Ima li nada možda? Nada da se nadamo Allahove nagradi kad uradimo dobro djelo. Strah kad uradimo znači neko loše djelo. Oslanjanje na Allaha koji je šart imana, uslov imana. Znači sve su to djela se i ta su djela vrednija nego zekat, nego post, nego namaz. Zato što se i post i namaz i zekat temelje na tim djelima. Ako je srce prazno, ako ono nije živo, i to će biti prazno i neživo. Neće imati svrhu pravu i cilj. Četvrto, <clears throat> kažu naši učenjaci, srčani i baditi. Znači i baditi urađeni srcem oni snažnije djeluju na, na, na čovjekovo tijelo i njegove tjelesne organe u odgojnom smislu nego tjelesni ibadeti. Šta to znači? To znači da jedan moment straha od Allaha Đelešanova snažnije djeluje na čovjekovo tijelo nego da cijeli dan klanja na file. Ako ih klanja onako. Zašto? Zato što je srce to koje upravlja tijelom, kao što ćemo vidjeti u hadisima. I ako u njemu se nalazi ti ibadeti, te nade, ti strahovi, ta ljubav prema Allahođašanu, prema poslaniku, prema dobrim tijelima, onda će oni djelovati na tijelo. Ali ako mi radimo tjelesne ibadete, a nema u srcu tog pokretača, onda vidjet ćemo da se dešava, da mi klanjamo, ali padamo u grijeh ko muhe na svjetlo kad idu. E tu je taj problem. Znači ti srčani ibadeti, oni snažnije djeluju na čovjeka. Da li je, kažu naši učenjaci, i nagrada za srčane ibadete veća je nego nagrada za tjelesne ibadete ili materijalne? Kažu naši učenjaci, između ostalog, imam Zehebi u svom dijelu Sijer el-Alam Nobela. Da su naši učenjaci, ovo isto tako ukazuje na važnost srca i srčanih ibadeta imali posebna dijela sjela na kojima su samo govorili o srcu i onome što je vezano za srce. Pa između ostalog on konkret, konkretno navodi za Hasan al-Basrija. Hasan al-Basrija, jeste čuli za njega Hasan al-Basrija? Tabin. Bio je povezan sa poslanikovom porodicom, čak je dojio jedno od poslanikovih e, supruga. Znači, podojio dojenče bio učenjak svoga vremena. On je za svoje ahbabe i svoje društvo svake sedmice imao sjelo gdje je govorio samo o stvarima vezanim za srce. I nikome nije dozvoljavao da pita drugo pitanje. I kad bi nekoga pitao recimo o trgovini, on u tim sjelima bi se naljutio i rekao bi ovo nije za toga. Znači samo za to. A šta to znači? To znači da su oni shvatali i pridavali važnost srcu kao temelju svega ostalog. I nisu ga zapuštali nikako i to je bio sunnet naših učenjaka fikha. Učenjac, mi znate kad se uči fikhonom bez pitanja, pa ovu, pa odgovori, pa dokazi, malo to bude ono, znaš, suhoparno i ovo, ali imali su metod da su to uvijek prošarali temama i predavanjima, dersovima koji su bili vezani za srce Fajra Kajk, tako zvani. Uvijek su to radili. Zašto? Jer srce otvrne i ti dobiješ na kraju čovjeka koji je genije u nekom polju fikskom ili ne znam nješta, ali ti vidiš njegovo srce da ono kruto i da ono nema ti značenja koje bi trebalo ponijeti, ponijeti i vidjeti. Ja sam izdvojio, pripremio neke ajete da analiziramo koji govore o srcu. Slušajte sa mnom ovaj ajet pa ćemo ga zajedno analizirati. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ To je u suri Al-Huđurat sedmi ajet. znajte da je među vama Allahov poslanik. Šta to znači? Sura Huđurat, neki je nazivaju sura odgoja, i onda Allah šanu napominje ashaabe da je među njima Allahov poslanik, to jest da ako šta ima nejasno nešto potrebno, treba da se vrate kome? Šta ćemo mi? Među nama nije Allahov poslanik. Aha, mi imamo sunnet. I ako odbijemo poslanikov sunnet, onda smo šta ostali bez? Znači, njima Allah šanu kaže, među vama je Allahu poslanik. Mi kažemo, među njima je bio Allahu poslanik, ali nama su ostali tragovi Allahu poslanika, njegovo znanje, to je njegov sunnet, sallallahu alaihi ve sellem. Kada bi on slušao vas u mnogim stvarima, vi bi u neprilike zapali. Znači ljudska mišljenja kad ti dođu odavde, odavde, to su neprilike same, sve gora od gore i to je dokaz ovo vrijeme u kojem živimo. Ovo vrijeme i ova društva koja su izgrađena na mišljenjima ljudi koja su obično izgrađena na Bog zna kakvim pozadinama. Sve problem iz problema. Zad nije sramota danas u svijetu velike, visoke tehnologije, u svemir toliko došli, ne znam, nija nešto tako a da toliko ljudi umire dnevno od gladi u Africi. To je zbilja sramota za ovu civilizaciju ovako. To se ne bi smjelo dogoditi. Ali zato, kaže, to je mislim cijelo čovečanstvo. Znači to neraspoređivanje toga i ta nehumanost koja je uistinu nam dijelu, djeca, videli ste u Africi djecovi. Nije važno koje su vjere, koje su uh, boje kože, iz koje su države, to su djeca, to su žene, to su ljudi koji su od duše i tijela isto koji mi. Ali zato što je to izgrađeno sve na mišljenjima ljudi, sve problem za problemom, nedaća za nedaćom. ولكن الله حبب إليكم الإيمان ali Allah je vama omilio iman وزينه في قلوبكم i ukrasio ga u vašim srcima, učinio ga lijepim u vašim srcima. Pazite sad. Gdje se nalazi iman? Ali što ono kažu? U vašim srcima. Znači, to je važno. Zašto je važno srce? Ali pazite, ako mi svoje srce napunimo nečim drugim, neće tu moći ući iman. To prvo. Drugo, glagol dolazi, znači da je vršilac radnje Allah Đelešanu. Znači, Allah direktno u srcima ljudi ukrasi u ljepša iman. I sve što je od imana njima izgleda lijepo. Oni vide nikab, recimo, iako ne moraju reći ni obavezani, ni, ali to njima nije ružno. Jer to je dio imana spada tu. Recimo, vide bradu, nema veze. Ali nije im ružno, to nema te odbojnosti ili vidi recimo dijela džamiju, namaz, post, zekat, obrazivanje. Mnogi ljudi recimo koji nemaju imana kod sebe, kad kažeš za obrazivanje odma na zapad, recimo ljudi koji nemaju dodira sa islamskim civilizacijama, kod nas je to uobičajeno. Ali dešava se ljudi koji nisu čuli za to da imaju, ali Allah Žešanu kad u srce usadi iman, onda se dogodi isto što je rekao Ebu Bekar. Kad su mu rekli, znaš li ti šta priča tvoj prijatelj? misli na Muhammeda s.a.v. kad je došao sa Isra i Mirađa, kažu šta priča? Kaže priča da je išao na sedam nebesa i do, do mešći do Laksa. Prvo su rekli do mešći do Laksa, jer to je do njih za njih bilo nemoguće. Pa onda kaže da je išao na sve, i sve to u jednoj noći, oni idu dva mjeseca tamo i van. Kaže, je on to rekao? Kažu, jest. Onda je kaže istina. Ako je rekao istina. Znači, Allah šanu ukrasi iman u srcima ljudi. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسِيرِ A omrznuo vam je kufr, griješenje i, i, i nepokornost. Znači, vidite, gdje se nalazi sve to? To se nalazi šta? Zatim uputu Allah Žešanu kaže Ulajke humur rašidun To su oni, znači samo oni koji imaju to u srcima Oni su ti koji su upućeni Oni su ti koji su upućeni Znači iz ovog ajeta jasno vidimo koja je važno srca i da je srce to u kojem se nalazi sve to. Hoćemo još jedan ajet. Kalet je la arabu amenna. <clears throat> Allah Đelšanu nam prenosi sad riječi Beduina a da biste bolje razumjeli ajet, <clears throat> morate znati da je arapska civilizacija gradila se na, na dva polja. Prvi je bio zaostali dio, a to su bili beduini ili njihovi čovani. Znači, to su ljudi koji su živjeli u pustinjama, pustinskim životom, e, koji se nisu uopće razvijali, jednostavno su imali svoje šatore, svoju stoku i tako su se prebacivali. To je beduinski način života. I imali, bili su drugi, drugi način, to je bio bilo u gradovima, mjestima kao što je Mekka, Medina, Tajf i ostalo. Znači, tu je bila civilizacija. I sad kad je Islam došao, beduini su naravno obično ljudi koji nemaju, nisu otvorenih mozgova za, za, za novo i slično, oni prave najviše problema i bunili su se. Ali desilo se da, su, da je primilo se Islam. Kad su primili Islam, onda su malo ubrzali stvari pa kažu, mi smo vjernici. I Allah što kaže ovdje, vakalet il Arab, amen. Beduini rekoše, mi vjerujemo. Mi smo vjernici. Ali Allah ih ispravlja. Slušajte što kaže. قل لم لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم reci niste vi još vjernici Vi ste još povjerovali pravo. Nego vi treba, recite, mi smo primili islam. Muslimani smo. A iman još nije ušao u vaša srca. Znači, osim ovoga, znači što ćemo govoriti o razlici između imana i islama, gdje Allah što nam spominje da imam ponovo u ajdu? U srcu. Znači, nije na jezicima nije na jezicima, nego u srcima. Šta znači mi smo primili islam, a niste vjernici? Može li mi to neko pojasniti? Da li to znači da su bili monarci? Aha. Nisu donijeli šehadet. Ali ovdje kaže, kažu mi smo vjernici, znači kao da su to rekli šehadet. Ne? Ja mislim da se oni pokuravaju, ali, ali nisu poznali Allah i da što ono napravi neki, da što bi mogli tako da ste. Aha, evo, hađe. A ja su prijeli, ali ne stavim, ali nije se još ta vera, to su tamo Aha. Znači oni imaju, vjeruju u ono osnove, u principu i pridržavaju se, oni klanjaju, daju zekaj posti, ali nije to još se ustabililo u srcu toliko da kažeš ušlo je u to srce ima. Da može izdržati iskušenja, da može izdržati razne druge naredbe i slično. Znači, iman je malo veći stepen kad se čovjek okali, kad u njega uđe u istinu ta objeđenja i iman u pravo smislu riječi. Razumijete to? Znači, viši stepen, a nisu bili munafici. Jer da su bili munafici, ne bi Allah što rekao primili smo islam. Munafici nisu primili islam, samo su, znači, na jeziku, na jeziku to rekli. <clears throat> Dobro. I još ćemo jedan ajet uzeti samo, nećemo više. Kaže Allah Žešanu, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى تعمى القلوب التي في الصدور Zašto oni po zemlji ne putuju, ovaj ajet je dokaz da je turizam dozvoljen. Znači kad kažemo turizam, to je da čovjek putuje radi odmora. ili viđenja svijeta. Međutim, pod uslovima da ne ide u mjesta gdje su grijesi, da ne ide u mjesta gdje je ovo, nego da ide na mjesta čista koji nema toga i da želi da vidi svijet, nema smeti. Zašto oni ne putuju zemljom pa da njihova srca počnu shvatati i da njihove uši čuju ali nisu oči te koje ne vide, nego ne vide srca koja su u grudima. Nego ne vide srca koja su u grudima. Znači, ja vašan ovde, to viđenje koje treba da vide uputu te Allahove dokaze, navodi da se nalazi u srcu i u grudima, a ne u očima i ovaj. Jer svi ljudi vide, ali nisu svi oni koji vide i srcem a iman se vidi upravo upravo srce to su sve ajeti koji ukazuju na važnost srca i slično, mi ćemo ovo skratiti ima još nekoliko hadisa, neke stvari to ćete dobiti u skriptama koje budu, koje budu pisane na kraju možemo samo resljedeći nešto u čemu treba da bude tvoj iman nešto u čemu treba da bude tvoja bogobojaznost Nešto što je posuda koju ti puniš dobrom ili zlom. Nešto o čemu ovisi tvoj ahiret i tvoj džennet i džehennem. Nešto što na čemu se temelji na temelji sva tvoja dijela uistinu zaslužuje da, da mu se obrati posebna pažnja i da se na njega utroši najviše vremena da bi se očistilo i pripremilo za svaki hajde. Jer poslanik sa srlame kaže u tijelu postoji jedan komad mesa, ako ono bude čisto, bit će čisto sve i ostalo, odnosno u redu i dobro, a ako ono bude loše, bit će loše i sve ostalo. Imao sam ovdje jedan citat od Ibn Kajima, ali ne ima veze da vas ne bi zadržavao s tim, a kulu kao li rada, vas takfirullah. Hm. El Hudurat, imali smo sedam, El Ahzab četiri i Hač četrdeset šest. da vas Allah nagradi subhanak Allah me bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum